ว่าว่าเป็นตาไฟได้ลงไฟบานเนี่ยมันเป็นตาอายเป็นตาอายก็ดีเราหลวงพ่อเขาบอกให้ไปนั่งล่อหมอก็ไปครับเขาก็ว่าเปิดประตูรถให้รถบ่ได้ไปนั่งล่อบ่ได้เห็นคนแบบไหนเวลายางไปห้องนั่นห้องนี้ที่คนก็ทำ บ่อก็ป่วยเด้อน้อง่ก็ป่วยเด้อโอ้ยเข้ากันก็เข้าต้มกันแล้เด้อเฮาจังเนาะและอยากอายสิหลวงพ่อฮะอยากอายคนสิเป็นอายป่วยเนี่ยตายแล้วอยากอายให้ด้วยเียนังเขาให้ไปผู้ป่าได้เดือนนีว่าหยันนั่นไปเรยตายเดี๋ยวล่ะตายก็จะตายด้วยตายให้เป็นตาอายไรอย่าไปตายด้วอ แต่มันยังได้ยังรู้จังหลวงพอวานแต่ว่าอยากตายจังน้อยสุดลแต่มันยังไม่ได้เป็นของธรรมดาเนาะเจ็บตายเนี่ยตายก่อยากจ้งไว้อยั่นะอยากอายคนถามพระบาทสู้ๆอะยคนก็นะเจ็นผ้าไปสวรรค์ไม่พันเยาผ้ากันเก็บกันแก่กันตายนี่สติสัมปชัญญะ ศาต์นี่เป็นศาต์ศาต์ที่จะเลื่อนที่สุดเท่าเลือกได้เลือกทางได้เด้อเลือกเอาทางเอาใจดีใจงามเอาใจสะอาดสว่างสงบ เลือกทั้งที่อย่าไปทั้งมกมุ่นมืดมุ่นเอาหมองอย่าไปคนห้องมาโซจิตสะอาดสว่างสงบอยู่น้ำกันเดีวยความผาสุกเย็นโลกเลียนใจเพิ่งผ้าใจกัน อ่าต่อไปก็รับพรตัวตัวสัพพังกรังสัพพัง วันจงมีเดชานแักขันตุสัพพเทวตาก็เทวตาทั้งปวงจงรักษาทานฝ่าพระพุทธานุภาเรนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเรนะ แห่พระธรรมสัพพสังฆานุภด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัพพสุทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านจงมีเถปฏิสังขโยในโทมินตปาตังปฏิเสวามิเนวะตวายนามตายนามันตนายนามิปุสนายา ยาวะเทวาอิมัสกายสัติทิยายาปนาปรัติยาพระมจริยาอิทิปุรานันจเวทนังติยังกามีนวันจเวทนังเทสามิยาตราจเมวเวสติอนวัจตาจวาจวิหารจาติตักอาหารกินน้ำกันเด้อ